Alhamdulillah Rabbil alamin. As-salatu salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hop o'tgangi darsimizni oxirida esasizlar Vardan xiyonat yo'liga o'tib, hayla qilmoqchi bo'lganligini aytib o'tgan bo'ldik. Ya'ni u bir chakalakzorga, daraxtlari ko'p bo'lgan hamda chakalaklari ko'p bo'lgan yerga Xolid bilan uchrashuvga kelishuv qildida, u yerga 10 ta odamini yashirib qo'ygan edi. Ya'ni hayla qilib. Va lekin mana bu o'rtada turgan tarjimon, ya'ni musulmonlar tarafiga og'ib, musulmonlar g'olib bo'lishiga ahli etatda bunga Vardonni xilasini Xolid ibn Validga yetkazganligini aytib o'tgan edik. So'ngra Xolid ibn Valid Ziror ibn Azvarni boshchiligida 10 ta odamni u yerga jo'natadi kechasida va o'nalasi borib, ulardan oldin joylashib olib, ular poch Vardon ya'ni Rum Heraql jo'natgan katta qo'mondan Vardonda 10 ta odamlari borgan vaqtda ularda qatl etganliklari va balki uni Vardonda 10 ta odamning o'rniga bu 10 ta sahobiylar joylashib olganligini aytib o'tgan edik. Mana shu yerga yetib kelgan edik. Xullas, endi mana shu kecha o'tgandan keyin, ertalab bo'lgandan keyin Xolid ibn Validning oldiga Rumlilardan odam keldi va aytdiki, kechagi sizga va'da qilingan yerda sizni Vardon kutib turibdi dedi. deganda Xolid ibn Valid, "Bo'l, tamam, men boraman" dedi-da, so'ngra Xolid roziyallohu anhu ana shu manzilga, ahdlashuv bo'lgan yerga bordilar. So'ngra ana shu yerda u Vardon bilan ko'rishdi. Vardon bilan ko'rishgandan keyin u bilan orada ma'lum bir suhbat bo'lib o'tdi. Ikkalasi, ya'ni erkin suhbat qilishdi. Shuni ichida Xolid Valid aytdiki, ya'ni o'z rivoyat qilib aytadi, shu ko'rgan vaqtimda deydi, boshda nihoyatda bir qiymatbaho, ya'ni Heraql unga bergan, hadiya qilgan boshdagi tojni ko'rdim deydi. Inshaalloh bu musulmonlar g'animati dedim deydi ichimda. Vardon aytdiki, "Ey Xolid, mana endi ikkalamiz erkacha gaplashib olaylik, hech kim yo'q, yakkam ikkalamiz turibmiz" dedi. "Ke bir ochiqchasi gaplashaylik. Sizlar talabinglar bizdan nima?" dedi. Kelinglar, e, to'g'risini aytinglar, sizlar ana shu qahatchilik yerdan kelgansizlar, sizlar kambag'al yurtlardan kelgansizlar, sizlarni o'lkalat biz bilamiz. U jaziratu arabni bilamiz. Sizlar mana shunday jannat makon yerga keldinglar, ochiqchasiga er erkecha senlar pul kerak dedi. Ke shuni beray dedi. Beray, sen ketinglar dedi. Ya'ni shunga kelishaylik, o'g'il bo'lsa shunga kelishaylik dedi. Deganda Xolid roziyallohu anhu unga javoban aytdiki, "Ey Rumni iti" dedi. Albatta Alloh subhanahu va taolo senlarni do'stligingdan ham, mol dunyoingdan ham bizlarni Alloh taolo behojat behojat qilgan. Endi seni mol dunyoingga keladigan bo'lsak, sen hozir beradigan ma'lum bir miqdor emas, hammasi biz oyog'imizda qolib ketadi inshaalloh dedi. Biz hammasini olamiz va hammasini g'animat qilib o'zimiz musulmonlar orasida taqsimot qilamiz dedi. Va yana bilginki, biz senlarga qayta-qayta aytayotgan ana shu 3 ta shartdan boshqa shartlik imkoniyat yo'q. Va so'ngra yana bilaringki, senlarda ayollaring va yosh bolalaringni Alloh taolo bizlarga halol qildi. Erkaklaringni bizlarga qul qilishlikni Alloh taolo halol qildi. Ayollaringni bizga cho'ri qilishlikni Alloh taolo halol qildi. To senlar shahodat kalimasini aytmaguninggacha. La ilaha illalloh Muhammad rasulullohga guvohlik bermagunlaringacha. Agar bosh tortadigan bo'lsanglar, biz bilan sizlarni oralaringda faqat deyapti jang bo'ladi va billaringki, senlar bilan qiladigan sulhimizdan ko'ra bizga jang ishtahaliroqdir. Bizga yoqimliroqdir dedi. Agar dedi xohlasang, yakka yakka olishiga agar seni nima yetadigan bo'lsa, men ahd beramanki, sen bilan yakka yakka olishaman dedi. Agar sen erkak bo'lsang, sen bilan yakka yakka olishaman dedi. Lekin u erkaklik qilmagan edi, 10 tadan bekitib qo'ygan edi. Lekin Xolid ibn Valid hattoki mana shu o'rinda buyurgan ekanki, o'ntasi agar u erkaklik qilib yakkama-yakka olishamasa, temislar unga degan edi ekan, o'zini ashablariga. Lekin u erkak emas edi u. Erkaklik qilmadi-da, nima qildi u? Ana shu darhol o'zini nimalarni chaqirishni boshladi. bekinganlar" deb. Ya'ni u o'yladiki, deb o'yladi. takbirlar aytib sahobalar chiqib keldi. Sahobalar chiqib keldi. <clears throat> So'ngra Ziror ibn Azvar haligini Vardon bor o'ldirmoqchi bo'lganda shunday u ko'rdiki, o'zini o'g'lini ham kim o'ldirgan edi? Ziror ibn Azvar o'ldirgan edi. So'ngra Xolidga u baqirib aytdiki, sendan Robbingni haqqi hurmati o'tinib, yolvor so'ramanki, mana shu shayton meni o'ldirmasin dedi. <laughs> Sen o'ldiray Xolid deyapti. Seni qo'lingda o'li, lekin Maravo meni o'g'lim o'ldirgan xotin meni o'ldirmasin dedi. Deganda vallohi mana shu o'ldiradi seni dedi Xolid roziyallohu anhu. So'ngra Ziror Nazvar uni qatl etmoqchi bo'lib turganda aman aman deb u omonlik talab qildi. Ya'ni menga omonlik beringlar deganda Xolid ibn Valid aytdiki, shu yerda ey Alloh dushmani dedi. Biz omonlikni omon ahliga beramiz. Ya'ni bizlarga xiyonat qilmasdan omonlikni so'ragan insonlik so'ragan insonga omonlik beramiz. Lekin sen xiyonat yo'lini tuting. Senga biz omonlik bermaymiz dedi. Va makaru va makaralloh valloh xoyrul makirin. Ular makr qildilar, Alloh ham makr qildi va Alloh yaxshi makr qilguvchidir. Makr qilguvchilarning yaxshisidir. Ya'ni demak, mu'min inson payg'ambar sollallohu alayhi bir chaqilgan teshikdan ikkinchi marotaba chaqilishi kerak emas. Ya'ni bir kofirlar bizga hayla qilib turishigidan ham xushor bo'lishimiz kerak. Ma'lum bir o'rinlarda biz soddaligimiz bilan ularni hiylalariga qayta-qayta chaqilavermasligimiz kerak. kerak. Ya'ni bir marta chaqildi bular, ikkinchi martasi yo'l qo'ymayapti. Mana bu Xolid ibn Valid uslubini olaylik biz ham. Ya'ni shunday nimalar bo'lgan ekanki, mana Tojikiston davrida bo'lgan nimalardan aytadi, Tojikistonning murtat askarlaridan ba'zilar ushlab olinganda, asir qilib olinganda, hattoki shu mujohidlarga yo bizga nima menga omonlik beriladi deb shunaqa so'ragan. Ya'ni o'zlari xiyonat yo'lini tutgan murtatlar edi, lekin bular ba'zilari ko'ngillilik qilib shu mujohidlar unga omonlik bergan vaqtda otorganlari ham kuzatilgan ekan. Xiyonat qilganliklari. Endi shuning uchun ya'ni hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, so'ngra buni qatl etgandan keyin, Vardonni qatl etishgandan keyin kallasini uzdi Xolid roziyallohu anhu. Uzdida va kallasini ko'tardida va aytdiki, o'zini ashoblarining oldiga qaytib borib, endi rumliklarga hujum qilaylik, ular bizni kutib qoldi dedi. O'zini sohiblarini kutib qoldilar. Meni kallam olib borishdi, ular kutayotganda, ularga biz olib boraylik dedi. So'ngra ana shu 90 mingta askar edi ular, 90 e. mingta askarga ular hujum qildilar, oldida kallalarni ko'tarib ketardi Xolid roziyallohu anhu. Ana Xolid ibn Validni baqirardi, hayqirardi deyapti. Men ana shu Xolid ibn Validman, chavandozlar chavandozi dushmanga chang soladigan deb o'ziga bir ta'rif o'zlari shuni dushmanga shuni maqtanib kirib ketardi. Uni dushman ko'rgandan keyin parokandaga tushdi. O'zlarining boshliqlarini kallalari qatl etilgandan keyin ular parokandaga tushdi, orqaga chekinishni boshladi. Mana 90 mingta askar orqaga chekinyapti. Mana bu o'rinda bir narsa urg'u berib o'tishlik kerakki, Alloh taolay aytadiki, faqotilu aymatal kufur. Ey iymon keltirganlar, kofirlarni kattalarini qatl etinglar dedi. Shuning uchun bugungi kunda biz imkon qadar kufurni kattalarini qatl etishga harakat qilishimiz kerak. kufrni kattasini qatl etadigan siz uni ta'siri kuchli bo'ladi. Shuning uchun ya'ni fidoilarda imkon qadar u dushman ko'proq bo'lgan o'rinda yoki imkon qadar ularda dushmanni kattalar raislarini, boshliqlarini, ha, imkon qadar hozirgi tillatgan ministrlari bo'lsin yoki SMN kattalari bo'lsin, shunaqalarini portlatishga, o'ldirishga, terror qilishga harakat qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy nafar, oddiy soldatda o'lishi bilan katta SMN polkovnik general o'lishining farqi bor-da. O'shuning uchun ya'ni kufrni kattasiga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shoshqaloqlik bilan shuning uchun biz hozir eslatamiz mana bu o'rinda. Biz voqelikka solishimiz kerak mana bu hayotda. Ya'ni bizning voqeligimiz ham shaharga ketayotgan birodarlar bo'lsin yoki boshqa yerga ketayotgan birodarlar bo'lsin, ehtirosga berilib oddiy bir nimalar bilan o'zini hayotlanib qo'ymaslik kerak. Tushunali? Ya'ni oliy bir maqsadni oldiga qo'yishi kerakda, sabr qilinsin. Uzoq bir muddat bo'lsa ham sabr qiling, amaliyoti zo'r bo'lsin, ya'ni kufrga qattiq shiddat solsin. Mana shunday bo'lishi kerak bo'ladi. Endi kufrni kattasiga harakat qilish kerak. Demak, mana bu o'rinda, demak, ana uni o'ldirdi, qolganlari qani turib bera olmay qochib ketdi. Vardan o'lgandan keyin. Qochib ketdi. Mana shu kunda deydi, biz ularni G'azza degan yo'lgacha biz ularni orqasidan quvlab bordik deb aytadi Omir ibn Tufayl. Shuna quvlab ketdik deb ular qatl etib, qatl etib quvladik, quvladik, hattoki nariga tarafdan, bu dushman qochayotgan tarafdan katta bir chang ko'rindi dedi. ya'ni qo'shimcha askar kelayotgan. Biz o'yladik, rumliklar kelyapti deb. Uni dedi Abu Bakr roziyallohu anhu jo'natgan ekan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'shimcha kuch jo'natgan ekan bizga yana dedi. Va u tarafdan keldi, ikki tarafdan qisib olib shunaqa qatl etdik. Ertalab tong saharda boshlangan jang shomgacha davom etdi dedi. Hattoki ulardan 50 mingtasi qatl etilindi dedi. Ya'ni 90 mingtadan 50 mingtasini taqriban 50 mingtasi qatl etildi mana shu kunda dedi. So'ngra musulmonlar mana bu kunda shunday g'animatlar oldilarki, hali tarixda bunaqa g'animat olinmagani deyapti. Islom, ya'ni kelgandan beri, Makka davridan beri hali bunaqa g'animat olinmagan. Eng katta g'animat mana bu kunda bo'ldi dedi. Shunchalar ko'p g'animat olindiki, ya'ni buni bo'linishlik hattoki aqllar ojiz qolib qoldi. Shunaqa katta darajada olindi dedi. Buncha men askardan. So'ngra Xolid ibn Valid aytdilarki, birodarlar, inshaalloh de Damashqni fath etaylik. Damashqda ham olishi kerak. Aytib o'tganmiz, Damashqda o'zi asli bular muhosira qilib turganida 90 mingga kelib qolgan edi. Damashqda olaylik, keyin bir to'la bo'laman dedi. O'shunga mana bu voqea, mana bu 90 mingta askar ustidan g'alaba Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni 23 kun oldin, ya'ni vafotidan 23 kun oldin bo'lgan ekan. Mana shu voqeadan keyin 23 kundan keyin bu kishi vafot etgan ekan. Xo'p, Abu Bakr roziyallohu anhu ga tez chopar jo'natdi mana bu xabarni berib. ya'ni xushxabarlikni bergani Abdurrahmon ibn Humayd degan kishini jo'natgan ekan, Hatta Xolid ibn Valid voqealikdan bo'lgan xabarlarni yozgan edi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga. Ya'ni hatto shuni yozilgan ediki, Xolid ibn Valid Mahzumiydan Rasulullohning xalifasi Abu Bakr Siddiqqa sizga Allohning salomi bo'lsin. Amma ba'd, men Alloh subhanahu va taologa hamd sano aytaman va Muhammad alayhi vasallamga salovatlar aytaman va musulmonlarga ham o'zimni tashakkurimni bildiramanki, bu yerdagi musulmonlarga, ya'ni bular dushmanni qarshisida nihoyatda qattiq tur beryapti shiddatli janglarda. Va shuningdek kufurga, ya'ni ularga yanada biz dushman ul dushmanlarimizga shiddat solib boryapmiz. Bundan keyin ham Alloh taoladan tavfiq so'raymiz. Bizga duo qilib qolasiz, Amir Mo'minin. Ya'ni va musulmonlardan ham so'ranasizki, mana shu Madinada qolgan orqamizdagi mustazaf, ha, qariyalar bo'lsin yoki nimalar beva ayollar bo'lsin va hokazo yosh bolalardan duolar so'rab turasiz. Ularning duolari sababli ham Alloh bizga nusrat berayotganligini sezyapmiz. Va bizlar ko'plagan dushmanlar bilan yo'liqdik. Mana oxirgi yo'liqqan dushmanimiz 90 mingta askar edi va ular Tadusda g'olib bo'ldik va Vardonda ham qatl etdik ularni boshliqlarini. Va hamda Alloh taolo bizlarga yordam bergan holatda, Alloh bizga nusrat bergan holatda mana shunday birin-ketin g'alabalarni qozonyapmiz. Va ogoh bo'lingki, ey Amir, Amirul Mu'mininga aytayotgan Abu Bakr roziyallohuga dushmandan 90 mingtadan 50 mingtasiga yaqini qatl etilindi va bizlardan mana shu kunda 500 ta shahid bo'ldi deydi. 500 taga yaqin shahid bo'ldi. Ulardan 20 tasi ansorlardan, 30 tasi deyapti Makkaliklardan, 20 tasi Humar qabilasidan va yana qolganlari har xil qabilalardan bo'ldi dedi va mana bu xatni yozdi Abu Bakr Siddiqqa jo'natib yubordi. Xo'p, Abu Bakr roziyallohu anhu ga mana bu xatni tez kunlarda Abdurrahmon ibn Humayt olib bordi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zi qo'shimcha kutchi jo'natgan va ular orqali aytganidiki, menga xabar bersin ular deb devorganida, ulardan elchi kutib yurgan edi. Shu xatni jo'natib o'rganidan boshlab, boyagi yordam kuchchilar bilan xatam jo'natgan ekan. Shundan beri Abu Bakr Siddiq roziyallohu har kuni ertalabda Madina tashqariga chiqib kelar ekan. Bir xabar bo'larmikin deb. So'ngra mana bu Abdurrahmon ibn Humayt kirib keldi. Va so'ngra bu takbirlar aytib kirib keldi. Abu Bakr roziyallohu anhu sizniki bunda bir xush xabar bor dedi. Lekin buni musulmonlarga e'lon qilishidan oldin o'zim o'qiy avval dedi. Hatto oldi va hatto hozirga aytilgan narsalar yozilganida uni o'qidida ana shu yerda Alloh taolaga sajda qilib, shukrona qildi. Alloh taolaga hamd sanolar aytdi. So'ngra Abu Bakr roziyallohu anhu butun Madinadagi xalqni yig'ishga buyurdi va ana shu yerda ikki marotaba mana bu hatto o'qib bergan ekan. Butun Madinadagilar takbir aytdilar dedi. Alloh subhanahu va taologa hamd sano aytdilar va payg'ambari Muhammad alayhisolamga salovatlar aytdilar. Endi mana buni eshitgandan keyin, ya'ni mana bu g'alabalarni eshitgandan keyin mana shu jangga safarmand qilgan vaqtida Abu Bakr roziyallohu hammasini ko'pchilik jihodga chaqirgan vaqtda mana shu vaqtda ba'zi bir insonlar, ya'ni qalbida ba'zi nifoqi bor odamlar va yana ba'zi bir insonlar, qalbida iymoni zaif bo'lgan insonlar jihodga chiqmagan edi ana shu vaqtda. O'zlarini chekiga olib qochganlar kela boshladi, deyapti Abu Bakr roziyallohu oldiga. Bizni ham chiqaring deb deydi. Chunki deyapti, juda katta mol dunyo taqsimot bo'layotgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu deydi, ko'ngilchan inson edi, ulardan tartib qilishlikka rozi bo'lib turgan edi. Rozi bo'lib turgan edi, lekin Umar ibn Hattob keldi, unamadi deydi. U kishi aytdiki, "Ey Amirul Mu'minin, bular dedi, islom qiynalib turgan vaqtda siz ana shu jihodga jo'natayotganingizda bular o'zini chekiga olgan edi. Bular ana shu vaqtda xohlamagan edi. Lekin endi mana mol dunyo u yerda taqsimot bo'layotgan vaqtda endi bular chiqishlikni xohlab qoldi. Bularni chiqarmang Amirul Mu'minin dedi. Meni fikrim chiqarmaganingiz yaxshi dedi. deganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Umar, men senga muxolif chiqmayman" dedi. Albatta sen rost kelsan dedi-da, bu kishini gapini oldi, ularni chiqarmadi. Endi mana bu o'rinda bir nima berish kerakda, urg'u berish kerakda. Alloh subhanahu va taoloni Baroat surasini, Tavba surasini ko'p-ko'p o'qitirishimiz kerak. Bo'lib, siz bilan biz mujohidlar. Tavba surasini ba'zi bir <clears throat> nomlarida innahal fadhiha deb qo'yadi, u sharmanda qiluvchi degan nomi ham bor ekan. Sahobalar fadhiha va sharmanda qiluvchi deb qo'yar ekan. Biror bir ana da deydi, hech kim bir toifa qolmasdan hammani bir ketan Alloh taolosi sanab kelgandek bo'lgan deydi. Va minhum va minhum deb ulardan bir toifasi, ulardan bir toifasi deyorganki, birontamiz omon qolmasa kerak deb qo'rqib qolganmiz deydi. Insonning ichida bekitib turgan narsalarni sharmanda qilib yuborgan Tavba surasi deydi. Ya'ni ularda ana shu jihoddan qolishga sabab bo'lgan asl narsalarni Alloh taolosi ochib tashlagan. Shuning uchun surani sharmanda qiluvchi sura deb nomlashgan ekan. Mana shu surada ham Alloh taolo mana shunday, ya'ni insonlar jihod farz ayin bo'lganda har xil bahonalar qilib qolishligi va Alloh taolo g'alaba bergandan keyin ular ana shu qasamlar ichib sizlar bilan birga deyishligi va ularni ham Alloh taolo munofiqlar ta'riflab, ya'ni jihoddan oldin, ya'ni musibat bo'lmagan o'rinda ular ana shu vaqtda katta ketishligi, qachoniki jihod farzayim jihodga chiqish kerak bo'lganda o'zlarini olib qochishligi va qachoniki yana Alloh nusrat berganda tillarini uzun qilib, sizlarda o'tkir tillar bilan azor beradi deb Alloh taolo shunaqa sifatlarni aytgan edi. Ya'ni Alloh taolo ko'plagan sifatlarda aytib o'tgan. Xo'p, mana shuning uchun ya'ni o'zimizni ham ogoh etamiz, sabotlikka chaqiramiz va yana boshqa musulmonlarda ham aytamizki, ogohlantiramizki, ya'ni mana shunday Alloh taolaning g'alaba kunlari kelgan uyatadigan kunga kelib qolmanglar. kutib turavermanglar, qachongacha mujohidlar nima bo'larkin deb tashqaridan xuddi televizorda ko'rganda qarab turib, qachoniki g'alabani, Amerika ustidan g'alaba bo'lib, birin-ketin fathlar boshlangan, birin-ketin Suriyada fath boshlansa, keyin chiqishlik bu uyat bo'lib qoladi bu. Hozir ham bo'lsa kechmas, hali ham bo'lsa. Hali ham bo'lsa kechmaski, shunga ulgib qolish kerak. Mana bu qofilaga muborak qo'shinga, muborak karvonga qo'shilib qolish kerak. u ana bu vaqtda demak uyat bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ogohlantiramiz. Har bir mana bu da'vatlarimiz yetib borayotgan musulmonlarga ogohlantiramizki, mana bu kun kelishdan oldin shoshib qolinglar jihodga. Chunki Alloh subhanahu va taolo Tabuk jangidan jihod farzayin bo'lganda, ana shu vaqtda musulmonlar qaytgan vaqtda <clears throat> nima qilingan ediki, hatto ba'zilar payg'ambar alayhisolamga qasam ichgan. Allohning nomiga qasam ichib, biz sizlar bilan deb, biz sizlarni yaxshi ko'rardik, shunaqa shunaqa qasam ichganda hattoki payg'ambar vasallam sahobalar undan rozi bo'lishgan. Ular yomon gaplar bilan aytishmaganda, shunaqa shunaqa chiroyli uzrlarni bayon qilishgan, hattoki payg'ambarimiz rozi bo'lgan ekan. Hattoki sahobalar bo'ldi bo'ldi rozi bo'lgan ekan. Shunda oyat nozil bo'lgan, ey Muhammad alayhisalom, garchi sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, Alloh bunaqa jihod farzand bo'lgan chiqmagan, fosiq qavmdan Alloh rozi bo'lmaydi degan. Hargiz bunaqa qavmdan rozi bo'lmaydi degan. Sizlar rozi bo'lsanglar ham Alloh bulardan rozi bo'lmaydi. Ya'ni shunaqa bir oyat dengi tushib qolishidan ehtiyot bo'linglar. mana shu ya'ni biz masalan hozirgi ba'zi bir insonlar mujohidlar tarafdan qatti bir bir jiddiyroq bir uni g'ayratni qo'zigan bir gaplar gapiriladigan bo'lsa, qalblariga nozik qalblarga tegib ketyapti-yu hozir. Bo'p, masalan biz nima qilishimiz mumkin? O'zimizni mana shu vaqtlarda ularga yumshoqroq qilishimiz mumkin. Mayli biz rozi qilishlari mumkin. Har xil uzrlarni aytib. tashqarida bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, bizni menda o'zimiz bor, menda o'zimiz bor desa, biz ham oxir to'xtashligimiz mumkin gapirsa. Lekin ular qalblarni biluvchi Alloh rozi qila olmaydi. Agar ana shu da'volarni kazzob bo'lsalar, ular yolg'on takamdan bahona qilib jihod tark etayotgan bo'lsa, yordam berishdan yo jihod chiqishdan, ular Alloh rozi qila olmaydi hargiz. Chunki Alloh qalbdagi narsalarni bilguvchi bo'lgan zotdir. Hamma o'zi Alloh oldi qarshisida insof bilan o'lchab ko'raversin. Ana shu Tavba surasini o'qib chiqsinda, o'zini solishtirib ko'raversin. Ana shunga tushadimi yo'qmi? Xo'p, mana bu o'rinda chiqarmadi Umar ibn Hattob, haligilar deydi vijdon azobida hattoki qiylandi. Hatto ba'zilari yig'lab ham kelgan ekan, hatto ba'zilari. <clears throat> Lekin Umar ibn Hattob baribir unutmagan mana shu o'rinda. Xo'p, Abu Bakr roziyallohu anhu du huzurida so'ngra mana bundan keyin, ya'ni o'zi xayrixoh oldin ham jihodga tayyor bo'lib turgan, ya'ni askarlar bor edi, ularda jami 9000 ta edi. ular mana shu ketishlikka tayyor bo'lib turgan edi. Lekin ularni jo'natgan. Chunki ular amirining buyrug'i bilan qolgan edi. Birin-ketin jo'natishlikka ba'zilari bor ediki, ana shu buyruq bo'lganda ham chiqishni xohlamagan insonlar bor edi. U seziladi. Ya'ni amirining buyrug'i bilan qolgan inson bilan yoki ana shu jihodiy jamoat amirlarining buyrug'i bilan Dorul Harbda kufr yurtlarida yoki ana shu boshqa vatanlarga bo'lsin, boshqa yerlarga jo'natilsa, dunyoning qayerga jo'natilsa ham u mustasno. Unga u aytlar tushmaydi. Qanaqa ish bilan jo'natilsa ham. Va mana bularda ularni jangga tayyor qilib turdi. Ya'ni ular mustasno, istisno qilinganlar. So'ng Abu Bakr roziyallohu anhu xatni Khalid ibn Validga yozdi, javob tariqasida yozdi va xatida ularga ham ya'ni duo xayrlar qilib, ularga yana mana shu sabotga chaqirdilar va ular mana shu yo'lda mustahkam turishlikka chaqirdilar va endi Damashq fath qilishiga kirishinglar deb xat yozib yubordilar. 90 mingtadan 50 mingtasi sizni qatl etildi dedik. Bular qochib ketgandan keyin Damashqliklar yana o'zlarini Damashq shahrining ichiga kirib ketgandilar, kirib ketdilarda, butun Damashqda yana ular atroflarning eshiklarini yopib oldilar. Qo'rg'onlarni ichiga kirib yashirinib olishdiki, endi ular dahshatga tushib ketishdi mana bu holatdan. So'ngra Xolid roziyallohu hamma askarlarni olib ular tarafga yaqinlashib keldi. Ya'ni yaqinlashib yaqinlash hattoki ora 1 mil masofachali yergacha yaqinlashib keldi Damashqqa dedi. Va keyin tartib qilishni boshladi. Hamma eshiklariga odam qo'ya boshladi. Abu Ubayda roziyallohu anhu Jobiya eshigiga qo'ydi. Shurahbil ibn Hasanani Tuma degan eshigiga qo'ydi. Ya'ni Babu Sag'ir degan yerga Yazid ibn Abu Sufyonni qo'ydi. Va Ziroy ibn Azvar desa, umuman ana shu Damashqda atrofni sen aylantirasan dedi. Shu qo'rg'onlarda atrofni aylantirasan deb 2000 ta otliq berdi. Mana bu kunda 2000 ta otda Ziroy ibn Azvar aylantirardi ekan Damashq atrofini. va Abu Baydaga ta'kidladiki, bilasana bular xiyonat qilgan Damashq ahli o'tganda mana bular kelganda, ya'ni xiyonatni aytayotda bo'lgin deb Xolid roziyallohu anhu ta'kidladilar. So'ngra mana bu vaqtda Damashqda ichidagilar ko'p qiylandilar. Mana bu muhosiradan qiylandilarda, so'ngra o'zlarini ana shu vaqtda Rumni pochoq jo'natgan yana bitriqlardan ana shu bosh qo'mondonlardan bo'lgan, ya'ni ana shu o'zini xalqida mashhur bo'lgan bir ya'ni qo'mondonni oldiga kelishdi ular. Uni ismi Tuma edi. Boyagi eshik ham o'shani nomiga qo'yilgan ekan. Tumad oldiga keldi. Shunaqa bizni mana bunday holatlar bo'lyapti. Bizga yordam bersangiz dedi. Deganda bu so'radiki, qana qilib bu arablar bu yalangoyalar qanday biz ular yengishlik imkoni bo'lmayapti? Nimaga shuncha bizni katta-katta qo'mondalarimiz yutkizyapti? Nima deysizlar sizlar dedi. Deb u so'radi. Deganda ular aytdilarki, bizni eshitishimizcha ularni payg'ambar aytgan ekanki, sizlardan kim o'ldirilsa jannatda, ularni o'ldirgan dozati degan ekan. Ya'ni ularga shunaqa ko'plagan ularda o'zlarining hadislari bor ekan, ularni rag'batlantiradigan jannatga, ya'ni ruhiy oziqalar bor ekanki, bizda unaqa ruhiy oziqa topilmaydi, deyapti. Ularda mana shu ruhiy oziqalar bor ekan. Shundan biz o'ylayapmizki, ular qaytmasdan kirib ketyapti. Ular shuni tushunyapmizki, dushmanlarimizni ularda jangda biz ustimizdan g'olib bo'lishdan kir, shahid bo'lish ularga suyunliroq ekan, deyapti. Ya'ni shunaqa ruhiyatdagi insonlar ekan ular dedi. Qanaqa qilib ularni yengib bo'lish mumkin dedi. Bu aytki, mayli dedi, nima bo'lganda ham hammamiz yaxshi fikr qilishimiz kerak. Billar hozir bizning quvvatimiz oz. Agar ular ichkariga kirib keladigan bo'lsa, ularga taslim bo'ladigan bo'lsak, ayollaringlar unga cho'ri bo'ladi. Bolalarimizni qul qiladi dedi. Shunga rozi bo'lasizlarmi? Shuning uchun dedi, kelinglar hammamiz qattiq bor imkoniyatimiz bilan jang qilaylik, yo o'lib ketamiz dedi, yo bo'lmasam musulmonlar do'stuna g'olib bo'lamiz dedi. Dedida bu so'ngra o'zini ana shu Puma degan eshigini oldiga keldi. Ana shu yerda nimalar otishni boshladi. toshlar otar ekan, yana shunaqa o'tlar yoqilgan va har xil o'zlarini asboblarini otib, musulmonlarga ana shu tepadan devorlar ustidan otishni boshlaydi. Otishni boshlaydi bu. Mana shu vaqtda Shurahbel ibn Hasanani orasida Rumus degani ham bor edi. U eslasanglar Busroni amiri. U musulmon bo'lgandi. Bu ularning gaplarini tarjima qilib berib turardi Shurahbel ibn Hasanlarga. Orada bir ma'lum va jang to'yotgan vaqtda bu tumatchilar devorning ustida turib, u baqirdiki, Shurahbel ibn Hasanani chaqirib turib, E mal'un dedi. Senlar kazzob kazzobsanlarki bitta gaping bilan dedi. Sen musulmonlar dedi, xuddi Allohning huzurida Iso ibn Maryamning martabasi xuddi odamga o'xshagan deyshibsan, deyapti. Ya'ni odamga o'xshagan. Odamda ham masalan ota-onasi yo'q bo'lgan, lekin Allohning quli deyshibsan. Ya'ni xuddi Isoda ham shunaqa deyshibsan. Yo'q, u deyapti, u dedi uni deyapti, u iloh deyshapti-da bular. Senlar uni banda bir darajasiga tushirib qo'yibsan deb mana shunday gapni gapirdi. Mana shu vaqtda <clears throat> ya'ni bu ba'zi musulmonlar chidamadi unga borib ota boshladi. Mana shu vaqtda Abon ibn Said ibn Aws degan kishi ham bor, u tepaga ota boshladi o'qlar. Ota boshlaganda u tepadan bu hozirgi bu Allohda la'nati bo'lsin, tuma ham otdi tepadan. Otganda bu musulmon Abanda shahid qildi. Shahid qildi. So'ngra musulmonlar yana orqaga chekindi, ya'ni lekin muhosara qilishni davom etishyapti. Xo'p, mana buni xabari, ya'ni Abon ibn Saidni nimaga zikr qilyapmiz? Abor ibn Said shahid bo'lgandan keyin bu yangi yaqinda uylangan kuyovlardan edi ekan. Buni ayoli endi buni eshitib jangga keladi. Mana shu yerga keladi. Buni ayoli endi qahramonlik ko'rsatadi. Bu tez mana shu eri shahid bo'lganini eshitdi ayoli, ha, eri shahid bo'lgan o'rinda qayerda shahid bo'lganini, buni kim shahid qilganini tahqiq qiladi mana shu Rahib ibn Hasanani safiga qo'shiladi. Bu Shurahbil ibn Hasanani oldiga kelib qo'shiladi. Bu ayol kelib qo'shiladi. Mana shu yerda u ayol u nayz nayz ilmlarni yaxshi o'rgangan ekan. Chavandozlikni ham yaxshi o'rgangan ekan, edi. Mana shu ayollar nayz otish boshlaydi tepaga. U ham otadi, chekin-chekin ota otadi. Hattoki ana shu u tepadagilarga otadi, shu tumalar chalg'atadi, tumani qo'lidagi ana shu qo'lida ushlab turgan kresti xoch tushib ketadi. Xoch yerga tushib ketadi. Unda u nima chidamay qoladi. u tepada tuma aytadiki, "E, bunda bu tushdi, biz ularni shunaqa o'zini dinga qadriyati bo'lgani uchun biz mag'lub bo'lamiz, eshiklarni ochinglar" dedi. Deb ular ana shu qal'adan chiqib kelishga mana bu sabab bo'ladi. Ana shu tuma eshigidan chiqib keladi-da, qattiq jang ketadi. qattiq jang ketadi. Mana shu vaqtda Ushroh ibn Hasana tarafga u ham yaqinlashadi Tuma. Ikki taraf qattiq jang qiladi, jang qiladi. Bir qancha musulmonlarda ham u jarohatlanadi. U kuchli jangchi bo'ladi Tuma ham. Shu vaqt hali ayolda qasdi ana shu bo'ladi. Mana shu bo'ladi. Shu ayolga o'zining najasini olib borib dedi, shuni otgan deyapti. Otgan hattoki bitta ko'ziga sanchilgan. bitta ko'zini ko'r qiladi haligina. Tuma, yani keyin tuma chekinishga, ya'ni ko'ziga najis sanchilgan holatda orqaga chekinishga majbur bo'ladi va uni deyapti o'ldirishidan himoya qilib oladi. Uni askarlari natijada bu o'lmay qoladi tuma, lekin yana qaytib kirib ketishadi. Mana shunga mana shu ayol sababchi bo'ladi. Hop, mana shu yerda to'xtalsak, Keyin safar nima qilamiz? Ya'ni davom bor. Hali bu ichkariga kirib ketadi, yana yana ayol kishi yana jang qiladi hali. Akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. www.sodiqlar.info www